الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه للعهد والتقى والوفى أما بعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد متفق عليه حديث لبكيوة na البخاري bukhari مسلم kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu asema mtume rehma na amani zimfikie lau ya'lamu almu'minu lau kama mu'min angejua na akawa na ilmu yaqini ma inda Allahi min al-uqubati adhabu aliyoiandaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mumin angeijua kwa uhakika wake sote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtujuza akutahadharisha kuwa kuna moto kuna adhabu ambayo ni malipo ya yule mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twajua hili lakini tungejua kwa sura ya kihakika ma tami'a bijannatihi ahadun ahadun ay min almu'minina asengekuwa na tamaa yoyote yule bijannatihi kwa pepo yake ahadun ay min almuminina fadlan 'anil kafirina ikiwa hiyo ndiyo hali ya mu'min lau angejua uhakika angekuwa na yakini na namna adhabu ya Mwenyezi Mungu ilivyo mu'min afeshika tamaa kwa ataingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa hii ndio hali ya mu'min je hali ya kafiri itakuwaje حديثه فيه بيان بيان كثرة عقوبته لئلا يغتر مؤمن بطاعته هي نمنا يا حديثي نفوتوelezea أفيه مؤمن akaghurika na ibada tunazozifanya swala tunazoziswali saumu tunazozifunga aina za adhabu zote zile tukizifanya sisi tukaghurika tukaona sisi ni watu wa peponi au itimadan ala rahmatihi fayaqa'u fi amni au tukawa tuna overconfidence na rehma za Mwenyezi Mungu mpaka tukajiaminisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-A'raf aya 69 asema afaaminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun je wamejiaminisha na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi hakuna anayejiaminisha na adhabu ya Mwenyezi Mungu ila watu waliozitia hasarani nafsi zao pili tukisawirisha kipande hichi tu cha mwanzo cha hadithi peke yake hii itatupelekea sisi tuwe na aliyasu min rahmatillah tukate na rehema ya Mwenyezi Mungu kipande hiki cha kwanza cha sema law ya'lamu almu'minu ma 'inda Allahi min al'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun law kama mu'min angejua kihakika namna adhabu ya Mwenyezi Mungu ilivyo basi mu'min asengeshika tamaa na pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ukishika kipande hiki tu wewe utakata tamaa na haifai mja kupata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya saba surati Yusuf asema wala tayatu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun na wala msikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu hakika hakati tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala illa watu waliokufuru law ya'mal mu'minu ma 'inda Allahi min al'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamu al-kafiru kipande cha pili cha hadithi hii walau ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allahi min ar-rahmati ma qanata min jannatihi ahadun lau kafiri alomkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angejua reality na uhakika wa rehma ya Mwenyezi Mungu ilivyokunjufu ilivyopana basi asingekata tamaa mtu yoyote yule katika makafiri na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Hijr asema nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim nabi ibadi ay akhbiruhum ya Muhammad e bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wajuze wapashe habari waja wangu anni anal ghafurur rahim ay anni anal kathirul maghfirah lidhunubihim al kathirur rahmati lahum wajuze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa maghfira maghfira haya ni msamaha kwa madhambi yao na kwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma kwa yule aliyomwasi Mwenyezi Mungu asikate tamaa na msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwingi wa rehma. regea kwa Mola wako. Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Na kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu al kathirul ilam adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali mno aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jamaa liibadihi hadhain al-amrayn min at-tabshiri wat-tahdhir aya hii imekusanya mambo mawili at-tabshir kupewa bishara kupewa hofu kwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma na ina tahdhir ina warning ina onyo kwa Mwenyezi Mungu adhabu yake ni kali ili wanadamu wawe na alkhaufu wawe na arraja tuwe tuna hofu na adhabu ya Mwenyezi Mungu lakini tuwe na matarajio tuwe tuna hope na rehma na msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mu'min katika moyo wake lazima awe na vitu viwili akikosa kimoja akiwa ana raja ana hope atajiaminisha na adhabu ya Mwenyezi Mungu hii haifai akiwa na hofu tu bila raja atakata tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu kwa vitu hivi ni muhimu kwa mumin kama zile mbawa mbili za ndege ndege hawezi kuruka na mbawa moja lazima awe na zote mbili kwa mumin lazima akusanye vitu hivi viwili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasifu katika sura Sajida aya sita tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a waumini huinuka qiyamul layl migongo yao inaepukana na tandiko zao yad'una rabbahum wamuomba Mola wao khaufan wa tamaa hali ya kuwa wao ni khaifina wa tamiina khaifina min ghadabihi wanahofu na ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tamiina fi ridahu wa thawabihi na wana matumaini wana hope wana arraja na thawabu za Mwenyezi Mungu na radhi zake kwa hivyo hizi ni sifa mbili za waumini lazima wawe wanazo Hasan al-Basri rahimahullah asema almu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaifun mu'min akifanya amal njema katika toa hufanya wa huwa mushfiqun wajilun khaifun ana hofu aogopa ana wasiwasi je amali hii itapokelewa na Mwenyezi Mungu je amali hii itaniokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu je amali hii italipwa kiasi gani والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن na yule muovu humuasi Mwenyezi Mungu hali ya kujimakinisha na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mu'min lazima awe katika moyo wake alkhawfu warraja namaliza na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na At-Tirmidhi عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت أي في سكرات الموت mtume rehma na amani zimfikie amtembelea barobaro barobaro huyu katika sakarati maut hapa tofaidika na faida mbili Faida ya kwanza kifo si cha mzee peke yake. Mabarobaro wengi hupanga mikakati nitaoa, nitazaa, nitajukuu, nitafanya hili, nitafanya lile. Kana kwamba bado tuna time. Kifo hakichagui mzee wala kibagui kijana. Na ni mabarobaro wangapi wewe wajua wamekufa? fausti usiseme mimi nitangoja paka niwe mzee mtarejea kwa Mola wangu mtafanya ibada hakuna guarantee sekunde utakaokuja kama utakuwa hai wata miaka pili mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin tukio hili lilotokea Madina mtume ni mtawala wa mji wa Madina mtume sallallahu alaihi wasallam amtembelea kijana angalia ile connection ya mtume na mabarobaro leo ni mashehe wangapi akiugua barobaro yenda kumtembelea je twajenga urafiki na communication na vijana leo hakuna communication vijana wamkimbilie nani kwa uongofu kwa ushauri kwa advice kuna gap kubwa baina mashekhi na vijana lazima gepi hii ipunguzwe au iondolewe أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك Mtume صلى الله عليه وسلم amuuliza kaifa tajiduka ai tajidu qalbaka wajiona ukoje sasa huyu kijana yuko katika sakaratil maut yuko katika hali alintiqalu min ad-dunya ila al-akhirah hali hii ni hali ngumu sana wagura kutoka maisha ya dunia mpaka maisha ya akhera je wataraji rehema za Mwenyezi Mungu au una hofu na adhabu ya Mwenyezi Mungu na hakuna siku nzito kwa mwanadamu kama siku hiyo tawirisha wewe itakuwaje hali yako katika hali kama hii leo tu wewe utokolewe mahali upelekwa mahali ugenini humjui mtu hujui utalala wapi hujui utakula wapi hali yako uko namna gani utakuwa na humum na humum sampuli gani kijana amjibu قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي mtu Mwenyezi Mungu inni arju Allah mimi na hope na Mwenyezi Mungu muradi wake arju rahmatahu nataraji nitapata rehma za Mwenyezi Mungu lakini wa inni ai maa hadha pamoja na hofu hii akhafu dhunubi na iogopea nafsi yangu na madhambi angalia taabir jawabu la kwanza inni arjullah bimaana allaqa ar-rajaa billah subhanahu wa ta'ala amefunga matumaini yake matarajio yake hofu yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yoyote yule atakayejifunga na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hatomlet down lakini ilipokuja katika hofu akasema wa inni akhafu dhunubi kijana huyu ana mixed feelings ana matarajio na ana hofu mtume sallam akamwambia la yajtami'ani ay arraja'u wal khawfu fi qalbi 'abdin katika moyo wa mja fi mithli hadha almawtini ay fi hadha alwaqt katika hali kama hii nao ni zama za sakarati almaut illa a'tahu Allahu ma yarju ila Mwenyezi Mungu atampa anachokitarajia nao ni rehma kila mmoja ataraji kufinikwa na rehma za Mwenyezi Mungu hata tukitiwa peponi hatuitii peponi kwa sababu tumeampepo kwa amali yetu haitoshi hujanunua pepo kwa amali wala ile amal si mkabala wa pepo tuingia peponi kwa rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa atahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf na Mwenyezi Mungu atamwepushia ile hofu aliyonayo nayo minal uqubati bil afwi wal maghfira atamuondolea ile hofu ya kuogopa yale madhambi aliyokumbuka kuwa aliyatenda na hofu hii Mungu huiondoa kwa msamaha na maghfira ile kwa tojua Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma ile hofu huondoka katika moyo wa mja lazima mu'min awe na vitu viwili awe na alkhawfu waraja tumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufinike na rehma zake atupe msamaha wake atusamehe madhambi yetu wale ambao wana shida Mwenyezi Mungu atatue shida zao wale na madeni Mwenyezi Mungu awawezeshe kuyalipa wale wagonjwa Mungu awape shifa waliokufa Mungu awarehemu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته